15 pora Isro surasi Makka da nozil qilingan 111 oyatdan iborat. Isro tunda sayr qildirish. Surada tavhid, iymon, e'tiqod, ibodat, solih amallar ota onani rozi qilish kabi fazilatlarga targ'ib bilan bir qatorda shirk kufr ma'siyat zulm kabi yomon sifatlardan xoli bo'lishga da'vat etuvchi oyatlar suradan joy olgan mehribon va rahmli Alloh nomi ila o'z bandasi Muhammadni unga mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjidi Haromdan Qudsdagi biz atrofini barakotli qilgan Masjidi Aqsoga tunda sayr qildirgan zotga tasbih aytilur haqiqat u same eshituvchi va basir ko'ruvchidir biz musoga kitob davrotni ato etdik va uni isroil avlodi uchun hidoyat qilib dedik mendan o'zgani vakil qilib olmangiz ey biz g'arq bo'lishdan qutqarib nuh bilan birga kemada suv uzra ko'tarib najot bergan kishilarning zurriyotlari albatta u nuh ko'p shukr qiluvchi banda edi shuningdek biz Isroil avlodiga kitobda sizlar albatta shomdek zaminda ikki marta buzg'unchilik qilursiz va katta tug'yonga ketursiz deb xabar berdik bas qachonki u buzg'unchiliklardan avvalgisining belgilangan vaqti kelganida sizlarning ustingizga jazolash uchun kuch quvvatga ega bo'lgan bandalarimizni yubordik ular hovlima hovli kezdilar bu va'da ado etiluvchi va'da edi so'ngra tavba qilganingizdan keyin ularning bobil hukmdorining ustidan g'alabani sizlarga qaytardik va sizlarga mol dunyo va farzandlar bilan madad berib adadingizni ko'paytirdik agar shundan keyin ezgu ish qilsangiz o'zlaringizga ezgulik qilgan bo'lursiz agar yovuzlik qilsangiz ham o'zingiz uchundir bas qachon keyingi buzg'unchilikning belgilangan vaqti kelganida ular yana yuzlaringizni shuvut qilishlari oldingi safar kirganlari kabi masjid baytul maqdisga kirib uni toptashlari uchun hamda o'zlari egallab olgan barcha yerlarni vayron etishlari uchun dushmanlaringizni yana ustingizga yuborurmiz agar tavba qilsangiz shoyat rabbingiz sizlarga rahim qilsa agar yana buzg'unchilikka qaytsangiz biz ham halok etishga qayturmiz kofirlar uchun esa jahannamni zindon qilib qo'yganmiz albatta bu qur'on eng to'g'ri yo'lga hidoyat etur va ezgu ishlarni qiladigan mo'minlarga katta mukofot borligi haqida bashorat berur shuningdek oxiratga ishonmaydiganlar uchun alamli azob tayyorlab qo'yganimizning ham bashoratini berur inson Allohdan yaxshilik so'rab duo qilgani kabi goho siqilgan paytlarida yomonlik tilab ham duo qilur inson mana shunday shoshqaloqdir biz kecha va kunduzni qudratimizni ko'rsatib turadigan ikki belgi qilib qo'ydik kechaning belgisini o'chirdik kunduz alomatini esa Rabbingizdan fazl istashlaringiz uchun hamda yillar sanog'ini va hisobini bilishingiz uchun yorug'lik qilib qo'ydik. Barcha narsani batafsil bayon qilib qo'yganmiz. Biz har bir insonning amalini bo'yniga ilib qo'ygandirmiz. qiyomat kunida unga ochiq holda uchratadigan kitobni nomai amolini chiqarib berurmiz unga aytilur kitobingni o'qi bugun o'z shaxsing o'zingga qarshi yetarli hisobchidir kim hidoyat yo'liga yursa bas o'zi uchun yurar kim hidoyat yo'lidan chalg'isa u ham o'z ziyoniga chalg'ir hech bir yuk ko'taruvchi gunohkor shaxs o'zga jonning yukini gunohini ko'tarmas to payg'ambar yubormagunimizcha biror kimsani azoblovchi bo'lmadik biror shaharni halok qilishni istasak undagi maishat ahlini itoat etishga buyuramiz va ular itoatsizlik qilishgach u shahar aholisi ustiga azob haqidagi so'z muqarrar bo'lur bas biz uni vayronaga aylantiramiz nuh qavmidan keyin ham qancha avlodlarni halok qildi Rabbingiz o'z bandalarining gunohlaridan yetarli xabardor va ko'ruvchi zotdir. Kimki naqd dunyoni istasa, biz shu dunyoda o'zimiz istagan kimsalarga xohlaganimizcha naqd qilib berurmiz. So'ngra oxiratdan unga jahannamni xor va zor bo'lgan holida kuyadigan joy qilib berurmiz kimki oxiratni istasa va mo'minlik holida o'z sayi bilan harakat qilsa bas unday zotlarning sayi Alloh nazdida manzurdir ey Muhammad barchaga mana bu mo'minlarga ham anavi kofirlarga ham Rabbingizning ne'matidan ato eturmiz. Rabbingizning ne'mati hech kimdan man etiluvchi emas. Bu dunyoda ularning birlaridan birlarini rizq va martabada qanday ustun qilganimizni ko'ring shak yo'qki oxirat darajalari kattaroq va afzalroqdir Allohga yana biror ilohni qo'sha ko'rmang aks holda qoralanuvchi va mahrum holda o'tirib qolursiz Rabbingiz uning o'zigagina ibodat qilishingizni hamda ota onaga yaxshilik qilishni amr etdi ey inson agar ularning biri yoki har ikkisi huzuringda keksalik yoshiga yetsalar ularga uf dema va ularni jerkima ularga doimo yoqimli so'z ayt ularga mehribonlik bilan xorlik qanotini past tut va duoda ayt ey Rabbim meni ular go'daklik chog'imda tarbiyalaganlaridek sen ham ularga rahm qilgin ey insonlar Rabbingiz dillaringizdagi narsa sirlaringizni yaxshi biluvchidir agar sizlar solih bo'lsangiz albatta u tavba qiluvchilarni mag'firat etuvchidir qarindoshga miskin va yo'lovchiga xayr ehson qilish bilan haqlarini ado eting va isrofgarchilikka mutlaqo yo'l qo'ymang chunki isrofgarlar shaytonlarning birodarlaridir shayton esa parvardigoriga nisbatan o'ta noshukur edi agar siz rabbingiz tomonidan bo'ladigan marhamatdan umidvor holingizda ulardan qarindosh miskin va yo'lovchilardan yuz o'giradigan bo'lsangiz u holda ularga yumshoq so'z ayting baxillik qilib qo'lingizni bo'yningizga bog'lab ham olmang isrofgarchilik qilish bilan uni butunlay yoyib ham yubormang aks holda malomat va mahrumlikda o'tirib qolursiz shubhasiz Rabbingiz o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng ham tang ham qilur albatta u bandalaridan ogoh va ularni ko'rib turuvchi zotdir ey insonlar bolalaringizni qashshoqlikdan qo'rqib o'ldirmangiz ularga ham sizlarga ham biz rizq berurmiz ularni o'ldirish shubhasiz katta xatodir zinoga yaqinlashmangiz chunki u fahsh va yomon yo'ldir Alloh taqiqlagan jonni o'ldirmangiz magar haq shar'iy sabab bilangina mumkin kimki zulman ya'ni nohaq o'ldirilsa biz uning egasi vorisi uchun qasos olishga saltanat huquq berdik bas u qotilni o'ldirishda haddan oshmasin zero u yordam beriluvchi shaxsdir yetimning moliga to u voyaga yetgunicha yaqinlashmangiz illo chiroyli yo'sinda bo'lsa mayli ahdga vafo qilingiz zero ahd paymon qiyomat kuni so'raladigan ishdir savdo sotiqda o'lchagan vaqtlaringizda o'lchovni to'la to'kis qilingiz va to'g'ri tarozida tortingiz mana shu yaxshi va chiroyli yechimdir ey inson o'zing aniq bilmagan narsaga ergashma chunki quloq ko'z dilning har biri to'g'risida har bir inson mas'ul bo'lur yer yuzida kibrlanib yurma chunki sen oyoqlaring bilan zinhor yerni tesha olmaysan va uzunlikda tog'larga yeta olmaysan bularning barchasi Rabbingiz nazdida makruh bo'lgan gunohlardir. Ey Muhammad, bu oyatlar Rabbingizning sizga vahiy qilgan hikmatlaridan ba'zilaridir. Allohga boshqa biror ilohni nisbat bermang. Aks holda malomatlangan va Alloh rahmatidan mahrum bo'lgan holda jahannamga tashlanursiz ey mushriklar Rabbingiz sizlarni o'g'illar bilan mumtoz etib o'ziga farishtalarni qiz qilib olibdimi Dar haqiqat, sizlar og'ir so'zni so'zlamoqdasiz albatta bu qur'onda ularning eslatma olishlari uchun turli masal va hikmatlarni bayon qildik lekin bu eslatmalar ularni yanada haqdan yiroqlashtirmoqda ayting agar ular aytganlaridek Alloh bilan birga boshqa ilohlar ham bo'lsa edi u holda ular arsh sohibi Alloh sari yo'l izlagan bo'lar edilar ular aytgan narsadan u pok va nihoyat darajada yuksakdir yetti osmon yer va ulardagi bor jonzot unga tasbih aytur mavjud bo'lgan barcha narsa hamd bilan unga tasbih aytur lekin sizlar ularning tasbehlarini anglamaysiz darhaqiqat u halim va kechirimli zotdir ey muhammad siz qur'on qiroat qilganingizda biz siz bilan oxiratga ishonmaydiganlar o'rtasiga ko'rinmas parda tortib qo'yurmiz shuningdek qur'onni anglamasinlar deb ularning dillarida to'sqilar va quloqlarida og'irlik paydo qilurmiz qachonki siz qur'onda yolg'iz rabbingizni zikr qilsangiz mushriklar darhol orqalariga burilib keturlar biz ularning sizga quloq tutayotgan paytlarida nima sababdan quloq tutayotganlarini va zolimlar o'zaro shivirlashib mu'minlarga aniqki sehrlangan va aqldan ozgan kishiga ergashmoqdasiz deyayotganlarini juda yaxshi bilurmiz ey muhammad ular sizning haqingizda sehrlangan majnun shoir deb qanday misol keltirganlarini bas adashib so'ng yo'lni topa olmayotganlarini ko'ring ular suyak va chirik murdalarga aylanib ketgach haqiqatan ham yangitdan yaralib tirilurmikanmiz deydilar ayting xoh tosh yo temir bo'lingiz yoki ko'ngillaringizda tirilishi qiyin bo'lgan boshqa biror maxluq bo'lingiz baribir Alloh sizlarni tiriltirur hali ular bizlarni kim qayta tiriltira olur deydilar sizlarni ilk bor yaratgan zot deb ayting hali ular boshlarini chayqab u kun qachon bo'lur deb so'raydilar shoyatki yaqin bo'lsa deb ayting u sizlarni chorlaydigan kunda qiyomatda unga hamd aytish bilan javob berursiz va o'zlaringizning dunyoda oz muddatgina turganingizni o'ylab qolursiz bandalarimga ayting shirk ahliga go'zal so'zlardan so'zlasinlar zero shayton ularning o'rtalarida buzg'unchilik qilur dar haqiqat shayton insonga aniq dushmandir ey insonlar Rabbingiz sizlarni yaxshi biluvchidir xohlasa sizlarga rahim qilur xohlasa sizlarga azob berur ey muhammad biz sizni odamlar ustidan vakil soqchi qilib yuborgan emasmiz Rabbingiz osmonlar va yerdagi bor jonzotni yaxshi biluvchidir haqiqatan biz ba'zi payg'ambarlarni ba'zilaridan afzal qildik va Davudga Zabur kitobini berdik. Ey Muhammad, mushriklarga ayting: Uni Allohni qo'yib iloh deb gumon qilgan ma'budalaringizga iltijo etingizchi ular sizlardan biror zararni arita olarmikanlar va uni burib yubora olarmikanlar ular iloh deb iltijo qilayotganlarning o'zlari ham parvardigorga qaysi biridir yaqinroq bo'lishga yo'l izlaydilar uning rahmatidan umid qilurlar azobidan esa qo'rqurlar darhaqiqat rabbingizning azobi qo'rqinchlidir yer yuzida biror qishloq va shahar ahli yo'qki biz ularni qiyomat kuni kelishidan ilgari halok qiluvchi bo'lmasak yoki ularni qattiq azob bilan azoblovchi bo'lmasak bu hukm kitobda lavhul mahfuzda bitilgan ey muhammad mushriklar so'ragan mo'jizalarni yuborishdan bizni faqat avvalgi ummatlar u mo'jizalarni yolg'onga chiqarganlarigina man etdi samud qabilasiga ochiq mo'jiza sifatida tuyani ato etganimizda unga zulm etdilar biz mo'jizalarni faqat odamlarni halokatdan qo'rqitish uchungina yuborurmiz eslang ey muhammad sizga rabbingiz barcha odamlarni ihota qilib o'rab olgandir degan edik biz sizga ko'rsatgan tushni va qur'onda la'natlangan zaqqum nomli daraxtni odamlar uchun faqat sinov qildik biz mushriklarni shu kabi xabarlar bilan qo'rqiturmiz ammo bu ularning tug'yonlarini yanada kuchaytiradi xolos eslang biz farishtalarga odamga sajda qiling deyishimiz bilan sajda qildilar faqat iblis kibrlanib sen loydan yaratgan kimsaga sajda qilamanmi dedi u yana shunday dedi menga xabar berginchi, mana shu kimsani mendan ko'ra mukarram qildingmi qasamki agar meni qiyomat kunigacha tirik qoldirsang albatta men uning zurriyotini qirib yuborurman ya'ni halokat yo'llariga burib yuborurman faqat oz qismigina haq yo'lda qolurlar Alloh aytdi: "Bor, senga qiyomatgacha muhlat berdim." Bas ulardan kimki senga ergashsa, u holda shubhasiz jahannam sizlarga to'liq jazo bo'lur. Ulardan kuching yetgan kimsani ovozing vasvasang bilan qo'zg'at. ularning ustiga otliq va piyoda lashkaringni tort boyliklari va farzandlarida ularga sherik bo'l ularni haromdan orttirishga unda ularga yolg'on va'da ber dar haqiqat shayton ularga faqat aldov narsalarnigina va'da qilur mening mustahkam solih bandalarim ustidan esa sen uchun hech qanday saltanat hukmronlik bo'lmas parvardigoring yetarli vakolat egasidir ey insonlar Rabbingiz uning fazlidan rizq izlashlaringiz uchun sizlarga dengizda kemalarni yurgizib qo'ygan zotdir darhaqiqat u sizlarga nisbatan rahmlidir dengizda sizlarga biror musibat yetsa sizlar iltijo qiladigan undan boshqa ma'budalar g'oyib bo'lur sizlarga najot berib quruqlikka chiqarib qo'ygach esa undan yuz o'girursiz darhaqiqat inson noshukurdir sizlarni u quruqlik tomonidan yerga yuttirib yuborishi yoxud ustingizdan tosh yog'dirishi so'ngra o'zlaringiz uchun biror vakil saqlovchi topolmay qolish xavfidan xotirjammisiz yoki u sizlarni yana dengizga qaytarib ustingizga qattiq shamol yuborishidan ba'z kofir bo'lganingiz sababli g'arq qilishidan so'ngra sizlarga bizdan o'ch olib beruvchi topa olmay qolishdan ham xotirjammisiz darhaqiqat biz odam farzandlarini aziz va mukarram qildik va ularni quruqlik va dengizga ot ulov va kemalarga mindirib qo'ydik hamda ularga pok narsalardan rizq berdik va ularni o'zimiz yaratgan ko'p jonzotlardan afzal qilib qo'ydik biz barcha odamlarni o'z kitoblari nomai amoli bilan chaqiradigan kun qiyomatni eslang bas kimgaki kitobi o'ng qo'lidan berilsa aynan o'shalar o'zlariga zarracha nohaqlik qilinmagan holda kitoblarini o'qirlar kimki bu dunyoda ko'r gumroh ekan bas u oxiratda ham ko'r va butunlay yo'ldan ozuvchidir ey muhammad mushriklar sizni bizning sha'nimizga vahiydan o'zga narsalarni to'qib chiqarishingiz uchun biz sizga vahiy qilgan oyatlardan burib yuborishlariga oz qoldi xuddi o'shanda sizni do'st qilib olmoqchi bo'ldilar agar biz sizni haq yo'lda sobit qadam qilmaganimizda ularga biroz moyil bo'lishingizga oz qolgan edi u holda albatta biz sizga dunyo azobini ham oxirat azobini ham ikki hissa qilib tottirgan bo'lar edik so'ngra biz sari o'zingizga biror madadkor topa olmagan bo'lar edingiz ular sizni bu yerdan makkadan chiqarib yuborish uchun qo'zg'ab yuborishlariga oz qoldi u taqdirda o'zlari ham sizdan keyin ozgina muddat tura olardilar xolos so'ngra halok qilinur edilar bu sizdan ilgari yuborgan payg'ambarlarimizdan qolgan yo'ldir bizning yo'limiz uchun o'zgarish topmaysiz quyosh og'ishidan to tun qorong'usigacha namozni barkamol ado eting va tonggi o'qishni bomdod namozini ham ado eting zero tongi o'qish farishtalar hozir bo'ladigan namozdir tunda yarim kechada uyg'onib o'zingiz uchun tahajjud nafl namozini o'qing shoyatki Rabbingiz sizni qiyomat kunida maqtovli shafoat qiladigan maqomda tiriltirsa yana aytingki ey rabbim meni qabrga sodiqlik bilan gunohlarim kechirilgan holimda kiritgin va tiriltirganingda ham sodiqlik roziliging bilan chiqargin hamda men uchun o'z dargohingdan bir madad beruvchi hujjat ato qilgin yana ayting haqiqat ya'ni islom keldi va botil kufr yo'qoldi chunki botil narsa yo'qoluvchidir biz qur'ondan mo'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan oyatlarni nozil qilurmiz lekin bu oyatlar zolimlarga faqat ziyonni orttirur qachon biz insonga tinchlik salomatlik farovonlikni in'om etsak u shukr qilishdan yuz o'girib o'z holicha ketur qachon unga xastalik kambag'allik kabi biror yomonlik yetsa noumid bo'lur ayting har kim o'z ravishiga qarab amal qilur rabbingiz kim to'g'ri yo'lda ekanini yaxshi biluvchidir ey muhammad sizdan ruh haqida so'raydilar ayting ruh faqat rabbimning ishidandir sizlarga esa oz ilm berilgandir qasamki agar xohlasak albatta sizga qilgan vahiy qur'onni ketkazurmiz so'ngra o'zingizga qur'onni qaytarib olish uchun bizga qarshi biror vakil topa olmassiz illo rabbingizning marhamati bilangina qur'onni qaytarib olishingiz mumkin dar haqiqat sizga uning fazli kattadir ayting qasamki agar insu jin ushbu qur'onning o'xshashini keltirish uchun birlashib bir birlariga yordamchi bo'lsalarda uning mislini keltira olmaslar aniqki biz ushbu qur'onda odamlar uchun turli masal ma'nolardan bayon qildik lekin odamlarning ko'plari faqat inkor etishnigina ixtiyor etdilar aytdilar toki bizlar uchun mana shu yerni yorib bir buloq chiqarib bermasang biz senga sira iymon keltirmaymiz yo sening xurmozor uzumzor bog'ing bo'lib uning o'rtasidan yorib anhorlar paydo qilmasang yoki o'zing da'vo qilganingdek osmonni ustimizga parcha parcha qilib tushurmaguningcha yoki Alloh va farishtalarini oldimizga keltirmaguningcha yoki sening oltindan bir uying bo'lmagunicha senga iymon keltirmaymiz yana bizlarga o'qiydigan biror kitob tushurmas ekansan osmonga ko'tarilishingga ham sira ishonmaymiz ayting ey pok parvardigoro men faqat payg'ambar bo'lmish bir odam edim-ku odamlarga hidoyat kelgan paytda faqat Alloh farishtalarni emas odamzodni payg'ambar qilib yuboribdimi deyishlarigina ularni iymon keltirishlaridan to'sdi ayting agar yerda odamlar emas farishtalar maskan tutib yurganlarida edi albatta biz ularga osmondan farishtani payg'ambar qilib tushirgan bo'lur edik ayting men bilan sizlarning o'rtamizda Allohning o'zi yetarli guvohdir albatta u bandalaridan ogoh va ularni ko'rib turuvchi zotdir Alloh kimni hidoyat qilsa bas o'sha hidoyat topuvchidir kimni yo'ldan ozdirsa bas ular uchun undan o'zga do'stlarni topa olmassiz ularni qiyomat kunida yuz tuban hollarida ko'r soqov kar qilib tiriltirurmiz ularning borar joylari jahannamdir har qachon jahannam olovi esa ularga olovni lovullatib yuborurmiz bu bizning oyatlarimizga kofir bo'lganlari hamda suyak va chirik murdalarga aylangan vaqtimizda yangitdan yaralib qayta tirilurmizmi deganlarining jazosidir axir ular kofirlar osmonlar va yerni yaratgan zot ularning mislini ham yaratishga qodir ekanini ko'rmadilarmi Alloh ular uchun shubha yo'qki bir muddatni belgilab qo'ygandir lekin zolimlar kufrdan boshqasiga ko'nmaydilar ey muhammad mushriklarga ayting agar sizlar Rabbimning rahmat xazinalariga ega bo'lsangiz o'shanda ham uni ishlatishdan qo'rqib mumsiklik baxillik qilgan bo'lar edingiz chunki inson zoti xasis bo'lur biz Musoga to'qqizta aniq mo'jiza ato etdik so'ngra u fir'avn huzuriga kelgan paytida unga isroil avlodini o'z yurtlari shomga qo'yib yuborishini fir'avndan so'ragin deb buyurdik shunda fir'avn unga ey Musa haqiqatan men seni sehrlangan deb o'ylamoqdaman dedi Musa dedi ey fir'avn sen anavi mo'jizalarni faqat osmonlar va yerning parvardigori hujjat qilib nozil qilganini aniq bilursan hech shubha yo'qki ey fir'avn men seni halok qilinuvchi deb bilurman shunda fir'avn muso va uning qavmini u yerdan qo'zg'atmoqchi bo'lganida biz uni fir'avnni va u bilan birga bo'lganlarning barchalarini dengizga g'arq qildik fir'avndan so'ng isroil avlodiga shu yer misrni maskan tutingiz endi qachonki va'da qilingan oxirat kelganida sizlarning barchalaringizni bir to'p qilib mahshargohga keltirurmiz dedik biz uni qur'onni haqiqat hikmat bilan nozil qildik va u ham haqiqat bilan nozil bo'ldi ey muhammad biz sizni mo'minlarga faqat xushxabar beruvchi va kofirlarni do'zax azobidan ogohlantiruvchi qilib yubordik qur'onni odamlarga vaqti vaqti bilan o'qib berishingiz uchun uni bo'laklarga bo'ldik va bo'lib bo'lib nozil ayting ey mushriklar xoh unga ishoningiz xoh ishonmangiz bu ixtiyoringiz zotan ilgari ilm tavrot berilgan kishilar Qur'on tilovat qilingan vaqtida sajda qilgan hollarida iyak yuzlari bilan yiqilurlar. Shuningdek ular Rabbimizga tasbih aytamizki, beshak Rabbimizning men so'nggi payg'ambarimni yuborurman va unga Qur'on nozil qilurman degan va'dasi ado etiluvchi va'da bo'ldi deydilar. Ular yig'lagan hollarida yuzlari bilan yiqilurlar va Qur'on ularning kamtarliklarini ziyoda qilur ey muhammad ayting Alloh deb chorlangiz yoki Rahmon deb chorlangiz qanday chorlasangiz ham joizdir zero uning go'zal ismlari bordir ey Muhammad siz namozingizni juda jahriy baland ovozda oshkora ham qilib yubormang toki mushriklar eshitib qur'onni haqorat qilmasinlar va o'ta maxfiy ham qilib yubormang toki sahobalaringiz tinglab foydalansinlar shularning jahriylik bilan maxfiylik o'rtasidagi yo'lni istang hamd farzand tutmagan podshohligida sherigi yo'q xorlikdan qutqaruvchi do'sti bo'lmagan ya'ni hech kimga muhtoj bo'lmaydigan zot Allohga xosdir deng va ulug'lab unga takbir ayt Kahf surasi Makka da nozil qilingan 110 oyatdan iborat. Kahf g'or degani. Surada ajib bir tarixiy voqea, Ashabu Kahf voqeasi bayon etilgan. Unda tavhid, iymon yo'lida zolim shoh zulmidan qochib bir g'orga yashiringan yigitlar va Musa bilan Xizr alayhissalom Zulqarnayn qissalari o'z ifodasini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila o'z bandasi Muhammadga kitob Qur'onni nozil qilgan zot Allohga hamd. Uni Qur'onni ma'no va mazmunda qing'ir qilmadi, balki u to'g'ri, haq va rostdir. Huzuridan keluvchi qattiq azob bilan ogohlantirish va ezgu ishlarni qiladigan mu'minlarga yaxshi mukofot, jannat xushxabarini berish ular u yer jannatda mangu qoluvchilardir shuningdek Allohning farzandi bor deganlarni ogohlantirish uchun kitobni nozil qildi mushriklar zotan uni farzand mohiyatini o'zlari ham ota bobolari ham yaxshi bilmaslar og'izlaridan chiquvchi bu so'z og'irdir ular faqat yolg'onni so'zlayaptilar ey muhammad ular ushbu so'zga qur'onga iymon keltirmasalar ehtimol siz ularning ortidan afsuslik bilan o'zingizni halok qiluvchidirsiz albatta biz odamlardan qaysilari chiroyliroq amal qilishlarini sinash uchun yer yuzidagi bor narsani unga yerga zinat qilib qo'ydik biz shubhasiz uning ustini bezaksiz silliq va quruq qilib qo'yuvchi hamdirmiz balki kahf g'or va raqim bitik egalarini bizning mo'jizalarimizning eng ajoyibidan deb hisoblagandirsiz qayski yigitlar g'orga panoh istab borishib ey Rabbimiz bizlarga o'z huzuringdan rahmat ato etgin va bizlarning ishimizni o'zing to'g'rilagin dedilar bas o'sha g'orda bir necha yil ularning quloqlariga urib uxlatib qo'ydik so'ngra ularning ichidagi ikki guruhdan qaysi biri turgan muddatlarini to'g'ri hisoblashlarini bilish sinash uchun ularni uyg'otdik ey muhammad biz sizga ularning xabarini haqiqatan aytib berurmiz dar haqiqat ular parvardigorlariga iymon keltirgan va biz ularga hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir biz ularning dillari iymonlarini quvvatlantirdik o'shanda ular zolim shoh qarshisida turib dedilar bizning Rabbimiz osmonlar va yerning parvardigoridir bizlar undan o'zga ilohga sira iltijo qilmaymiz aks holda nohaq so'zni aytgan bo'lurmiz ana u qavmimiz esa undan o'zgalarni iloh qilib oldilar koshki o'zlari uchun biror aniq hujjat keltirsalar bas Alloh sha'niga yolg'on to'qigan kimsadan ko'ra kim ham zolimroqdir bir birlariga dedilar modomiki ulardan mushriklardan va Allohdan o'zga ular sig'inayotgan narsalardan yuz o'girgan ekansiz endi g'orga panoh izlab boringiz Rabbingiz sizlarga o'z rahmatini keng qilur va ishlaringizdan biror yaxshi natija chiqarur quyosh chiqishida g'orlarining o'ng tarafidan o'tib ketganini botishida esa ularning chap tomoni bo'ylab yiroqlashib ketganini ular esa hamon uning keng bag'rida ekanlarini ko'rasiz bu ham Allohning mo'jizalaridan biridir kimni Alloh hidoyat etsa bas o'shagina hidoyat topuvchidir kimni adashtirsa bas uning uchun to'g'ri yo'lga soluvchi do'st topa olmassiz uxloq bo'lsalarda ko'zlari ochiq bo'lgani uchun ularni uyg'oq deb o'ylaysan biz ularni chirib ketmaslari uchun o'ng tomon so'l tomonga aylantirib turarmiz ularning iti esa ostonada ikki old oyoqlarini uzatib yotur agar ularni ko'rib qolsangiz dahshatga tushib ulardan yuz o'girib qochib ketgan bo'lar edingiz o'zaro savol javob qilishlari uchun ularni shu tarzda uyg'otdik ulardan biri dedi qancha turdingiz ularning ayrimlari bir kun yoki yarim kun dedilar qolganlari esa qancha uxlab turganingizni Rabbingiz bilur endi birortangizni shu pulingiz bilan shaharga jo'natingiz u eng pokroq taomlarni qarab sizlarga undan ozuqa olib kelsin u lutf bilan ehtiyotkorona yursin va sizlarni hech kimga sezdirib qo'ymasin chunki ular shahar ahli sizlardan ogoh bo'lib qolsalar sizlarni toshbo'ron qilurlar yoki sizlarni o'zlarining botil dinlariga qaytarurlar va u holda sira najot topa olmaysiz deyishdi shunday qilib Allohning qayta tiriltirishi haqidagi va'dasi haq ekanini va qiyomatning kelishi shaksiz ekanini bilishlari uchun odamlarni g'or yigitlaridan xabardor qildik o'shanda vafot etishgach o'zaro ularning ishlari haqida tortisha boshladilar bas ba'zi kishilar ularning ustiga uylar bino qilingiz parvardigorlari ularni yaxshi biluvchidir dedilar ularning ustidan hukmronlik qilayotganlar yangi iymonli shoh va saroy ayonlari albatta biz ular ashobi kahf qabri uzra g'or og'ziga yaxshi niyatda bir masjid qurib olurmiz deyishdi hali ular muhammadga zamondosh yahudiy nasoro va musulmonlarning ayrimlari o'sha ashobi kahf adadini uchtadir to'rtinchilari itlaridir desalar boshqalari beshta bo'lib oltinchilari itlaridir deb g'aybga tosh oturlar yana ular yettitadirlar sakkizinchilari itlaridir ham deydilar ey muhammad ularning sanog'ini rabbim yaxshi biluvchidir ularni juda oz kishi bilur deng bas ular xususida faqat vahiy asosida ochiq munozara qiling va ashabi kahf haqida ularning birortasidan savol so'ramang biror narsa haqida men albatta ertaga shuni qiluvchiman deya ko'rmang illo inshaalloh Alloh xohlasa deng bu so'zni unutgan vaqtingizda yodingizga kelishi bilan Rabbingizni zikr qiling ya'ni inshaalloh deng va shoyat Rabbim meni bundan ham yaqinroq to'g'ri yo'lga hidoyat etsa deng ular g'orlarida 300 yil turdilar va yana 9 yilni ziyoda qildilar. Ey Muhammad, ayting, ularning qancha turganlarini Alloh yaxshi biluvchidir. Osmonlar va yerning sirlari faqat unga oiddir. U naqadar ko'ruvchi va eshituvchidir. Ular odamlar uchun undan o'zga biror do'st yo'qdir u o'z hukmida hech kimni sherik qilmas ey muhammad sizga vahiy qilingan rabbingizning kitobi qur'onni tilovat qiling uning so'zlarini o'zgartiruvchi kuch yo'qdir undan o'zga sira panoh topa olmassiz siz o'zingizni ertayu kech parvardigorlarini yuzini istab unga iltijo qiladigan zotlar bilan birga sabr qilishga undang dunyo hayoti ziynatini deb ko'zlaringiz ulardan chetlamasin shuningdek qalbini biz zikrimizdan g'ofil qilib qo'ygan havoyi nafsiga ergashgan va qilar ishi isrofgarchilik bo'lgan kimsalarga itoat etmang ayting bu Qur'on Rabbingiz tomonidan kelgan haqiqatdir bas xohlagan kishi iymon keltirsin xohlagan kimsa kofir bo'lsin aniqki biz zolim kofirlar uchun alangalari ularni qamrab oladigan do'zaxni tayyorlab qo'yganmiz agar ular tashnalikka chidamay yalinsalar eritilgan yog' kabi yuzlarni kuydiruvchi suv berilur naqadar yomon ichimlik u naqadar yomon joy iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlar esa bilib qo'ysinlarki albatta biz yaxshi amallarni qilgan kishining mukofotini zoye qilmasmiz aynan ular uchun ostilaridan anhorlar oqib turadigan mangu jannatlar bor bo'lib ular u joyda oltin bilaguzuklar bilan bezanurlar va yashnab turuvchi shoyi liboslar kiyib so'rilarda suyanib o'tirurlar naqadar yaxshi mukofot u naqadar go'zal joy u ey muhammad kofirlarga ikki kishi misolini keltiring ulardan biri uchun ikki uzumzor bog' qilib u ikkisini xurmozor bilan o'ragan va o'rtasini ekinzor qilgan edik har ikki bog' o'z hosilini bekamu ko'st berar ularning o'rtasidan bir anhor ham o'tkazgan edik yana uning boyligi ham bor edi bas u birodariga murojaat qilib mening boyligim senikidan ko'proq va odamlarim kuchliroqdir dedi o'ziga zulm qilgan holda bog'iga kirayotib aytdi bu bog'u boyligim hech qachon yo'q bo'lmaydi qiyomat ham qoyim bo'lmaydi deb o'ylayman qasamki agar mabodo rabbimga qaytarilsam qayta tirilsam albatta bundan ham yaxshiroq oqibat baxtni topurman birodari unga murojaat qilib dedi seni odamni tuproqdan so'ng bir tomchi suvdan yaratib so'ngra inson qilib rostlagan zot Allohga kofir bo'ldingmi? Men esa u Alloh Rabbimdir deyman va Rabbimga hech kimni sherik qilmayman. Sen bog'ingga kirganingda Alloh xohlagan narsagina bo'lar. Bor kuch-quvvat yolg'iz Alloh bilandir deganingda edi. bordiyu meni boylik va farzand jihatidan o'zingdan kamroq deb bilsang shoyatki Rabbim menga sening bog'ingdan yaxshiroq bog' ato etar sening bog'ingga esa osmondan ofat yuborur bas u toyg'oq tekis yerga aylanib qolur yoki uning suvi yer qa'riga singib ketib sen uni istab topa olmay qolursan darhaqiqat uning mevasi bog'i ihota halok qilindi o'zi esa huvullab qolgan ishkomlarni ko'rib va ularga sarflangan narsalarni o'ylab chapak chalganicha pushaymon bo'lib qani edi men ham Rabbimga hech kimni sherik qilmaganimda deb qoladi shuningdek uning uchun Allohdan o'zga na bir yordam beradigan guruh bo'ldi va na o'zi o'ziga yordam bera oluvchi bo'ldi u joyda qiyomatda madad faqat haq Alloh izmidadir u mukofoti yaxshi va oqibati xayrli zotdir ey muhammad odamlarga dunyo hayoti misolini keltiring u xuddi bir suv kabidirki biz uni osmondan yog'dirgach bahorda u sababli yer o'simliklari bir-biriga aralashib, qalinlashib ketur. So'ngra kuzda shamollar uchirib ketadigan xashakka aylanib qolur. Alloh hamma narsaga qodir zotdir. Mol-mulk, farzandlar dunyo hayotining ziynatidir. Rabbingiz nazdida esa boqiy qoluvchi solih amallar savobliroq va orzu qilishga loyiqroqdir. Tog'larni bulutlardek yurgizadigan va sizlar yerni tep-tekis tog'u bog'larsiz ko'radigan kunni qiyomatni eslangiz. u kunda biz ulardan birortasini qo'ymay yig'amiz ular saf tortgan hollarida Rabbingizga ro'baro qilinadilar va biz ularga ayturmiz mana sizlarni ilk bor qanday yaratgan bo'lsak shunday holda kiyimsiz holingizda huzurimizga keldingiz balki sizlarga biz va'da qilgan kunni qiyomatni paydo qila olmas deb o'ylagandirsiz so'ngra har bir kishining nomai amoli o'z qo'liga qo'yilur bas gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib holimizga voy bu qanday kitobki na kichik va na katta gunohni qoldirmay barchasini hisoblab qo'yibdi deyishlarini ko'rursiz ular qilgan barcha amallarini naqd holda topurlar Rabbingiz hech kimga zulm qilmas eslang ey Muhammad farishtalarga odamga sajda qiling deyishimiz bilan sajda qildilar faqat iblis sajda qilmadi u jinlardan edi bas parvardigorining amriga bo'yin sunishdan bosh tortdi endi sizlar ey odam bolalari meni qo'yib uni iblisni va zurriyotlarini do'st tutasizmi ular sizlarga dushman-ku. U iblis zolimlar uchun Allohning o'rniga naqadar yomon o'rin bosardi Men ularni iblis va uning zurriyatini na osmonlar va yerni yaratishga va na o'zlarini yaratishga guvoh qilgan emasman. Shuningdek, bu yo'ldan ozdiruvchilarni o'zimga dastyor qilib ham olganim yo'q u kunda qiyomatda Alloh sizlar mening sheriklarim deb o'ylagan butlaringizni chaqiringiz der bas ularni chaqirganlarida ular javob qilmaydilar chunki biz ularning o'rtalarida halokat shoxini do'zaxni paydo qilib qo'ygan bo'lamiz gunohkorlar do'zaxni ko'rib o'zlarining unga tushuvchi ekanliklarini biladilar ammo undan qochishga joy topmaydilar biz bu qur'onda odamlarga turli masallardan bayon qildik darhaqiqat inson ko'p janjal bahs qiluvchidir odamlarga hidoyat kelganda iymon keltirishlaridan va parvardigordan mag'firat so'rashlaridan to'sgan narsa bu faqat ularga o'tganlarning yo'li halokati kelishi yoki ochiq azob kelishi intizorligidir biz payg'ambarlarni faqat xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi sifatidagina yuborurmiz kofir bo'lganlar esa botil hujjatlar bilan tortishib uning yordamida haqiqatni toydirmoqchi bo'lurlar hamda oyatlarimni va o'zlari ogohlantirilgan narsani oxirat azobini masxara qilib olurlar parvardigorining oyatlari bilan nasihat qilingach ulardan yuz o'girgan o'zi qilib o'tgan gunohlarini unutib qo'ygan kimsadan ko'ra kim zolimroqdir Dar haqiqat biz qur'onni anglamasliklari uchun ularning dillarini pardalab quloqlarini og'ir qilib qo'ydik demak agar siz ularni hidoyatga chaqirsangiz ham sira hidoyatga yurmaslar rabbingiz g'afur mag'firatli va rahm sohibidir agar ularni qilgan gunohlari sababli tutganida ularga azobni naqd qilgan bo'lar edi yo'q ular uchun va'da qilingan bir vaqt qiyomat borki undan o'zga biror panoh topa olmaslar ana u shaharlar aholisini zulm qilishgach halokat paytlarini aniq belgilab qo'yib halok qildik Musa o'z yigitiga shogirdi yufsha ibn nunga to ikki dengiz qo'shiladigan yerga yetmaguncha yoki uzoq muddat kezmaguncha yurishdan to'xtamayman degan paytini eslangiz qachonki u ikkisi ikki dengiz qo'shiladigan yerga yetishgach baliqlarini unutdilar bas u baliq dengiz qa'riga yo'l oldi bas qachonki u yerdan o'tishgach Musa yigitiga nonushtamizni keltir haqiqatan bu safarimizdan juda charchadik dedi u yuvsha aytdi buni ko'ring biz dengiz sohilidagi qoyaga borib orom olgan paytimizda men baliqni unutibman buni sizga aytishni faqat shayton yodimdan chiqardi u baliq dengizga yo'l olibdi ajabo Musa dedi mana shu biz istagan narsa edi so'ngra Xizrni qidirib izlariga qaytdi bas bandalarimizdan bir bandani Xizrni topdilar. Biz unga o'z dargohimizdan rahmat ato etgan va o'z huzurimizdan ilm bergan edik. Musa unga senga bildirilgan bilimdan menga ham to'g'ri yo'lni ta'lim berishing uchun senga ergashsam maylimi dedi. u xizr aytdi aniqki sen men bilan birga ilm muammolariga sabr qila olmaysan Zotdan o'zing egallab xabardor bo'lmagan narsaga qanday sabr qilursan Musa dedi inshaalloh sen mening sabrli ekanimni ko'rursan men biror ishda senga itoatsizlik qilmasman u xizr aytdi bas agar menga ergashsang to o'zim senga aytmagunimcha biror narsa haqida mendan so'ramagin bas ikkisi yo'lga tushdilar borib bir kemaga minishlari bilan xizr kemani teshib qo'ydi Musa aytdi odamlarini g'arq qilish uchun uni teshdingmi juda nojo'ya ish qilding-ku u xizr dedi men bilan birga sabr qilishga toqating sira yetmaydi demaganmidim Musa aytdi unutganim uchun meni ayblamagin va bu ishim sababli meni mashaqqatga duchor ham qilmagan so'ngra yana yo'lga tushdilar borib bir bolani uchratganlarida xizr uni qatl etdi buni ko'rgach muso dedi hech kimni o'ldirmagan bir begunoh jonni o'ldirdinga haqiqatan sen xunuk ish qilding